50 languages. 17 17. รอบบ้าน A casa. บ้านของเราอยู่ที่นี่ Aquesta és la nostra casa. หลังคาอยู่ข้างบน El teulat és a dalt. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง El celler es troba a baix. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Hi ha un jardí darrere de la casa. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน No hi ha cap carrer davant de la casa. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน Hi ha arbres al costat de la casa. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Aquí és el meu apartament. ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Aquí és la cuina i el bany. ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Aquí són la sala d'estar i la cambra. ประตูบ้านปิด La porta principal està tancada, แต่หน้าต่างเปิด però les finestres estan obertes. วันนี้อากาศร้อน Avui fa calor. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Entrem a la sala d'estar. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Hi ha un sofà i una butaca. เชิญนั่งค่ะ a s e g u i s คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น El meu ordinador és aquí. สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น La meva cadena estèreo és allà. ชุดทีวีเป็นของใหม่ El televisor és ben nou.